Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.0 ràdio. Amb el treball de Sala Folgado en la redacció i l'Arturo Delgado al front del control de sou saluda com cada nit Manolo Vos Recorde que ens podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM, en l'aplicació per a dispositius mòbils a pel·li Android, en el TuneIn com la 97.7 ràdio i en la nostra web la 977.com i que a més teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports97nit, arroba esports97nit, on la pregunta, on el tema que vos preguntem, on el dia d'avui recabem la vostra opinió al voltant de les eh, paraules que ha pronunciat avui José Luis Gallà. I la pregunta, per tant, és Penseu que s'han dit moltes mentires en el procés de renovació de José Luis Gallat, tal com el propi futbolista, futbolista del València ha declarat. Penseu que s'han dit moltes mentires en el procés de renovació de José Luis Gallat fa aproximadament un mes, no crec que més, quan els diaris, els rotatius i els mitjans de Madrid, i això és que també cuida el València i que després el ningunegen, eh, posava en portada i traia en portada a José Luis Gallà, dient que anava a ser el pròxim fitxatge de Florentino, eh, quan eh, la cadena de Deportes 4 treia José Luis Gallà vestint amb la samarreta del Real Madrid, i la gent demanava que se pronunciara Gallà, jo pronuncio una frase moltes voltes. Per favor, no assassinem la prudència. Entre uns i altres han ficat a Gallà als peus dels cavalls. Gallà ha demostrat que és futbolista del València i que volia ser-ho on tenia que fer-ho a l'hora de renovar, a l'hora de dir-los als seus representants mireu, jo me vull quedar així, i a l'hora de treballar sobre el camp. Perquè jo he de dir una cosa, si este xicón és un superdotat futbolísticament, també ho és de cervell. Que en tota la pressió que ha viscut este xicón no ha decaigut el seu rendiment ni un sols dia, demostra que este tipo està fent una altra pasta. Que està per damunt del i del mal. I ell ho ha dit, eh? En un moment donat de la roda de premsa en el dia d'avui ho ha confessat. Més d'una volta m'haguera agradat i a contestar. Però veiem que el millor era continuar callat i això és el que hem fet. Moltes voltes li donem massa transcendència al que es diu des de Madrid. Mirant l'actitud del club no m'extranya ja que són els primers que es donen importància als mitjans de Madrid. Però el fet de que un mitjà de Madrid diga que, Gallà va ser fitxat, que Gallà va ser fitxat per Florentino o que li posen a samarreta del Real Madrid no hauria de ser cap notícia transcendent per a l'afició del València. Perquè probablement, encara que ningunejats, els mitjans de València tingam més elements de judici per a tirar algunes notícies sobre la taula i, sobretot, no tinguem una facció clara i servir a favor del Real Madrid. Hem d'aprendre això i hem d'aprendre que moltes voltes s'ha caigut en el parany. Que a la fi de tot el que s'ha escrit i dit i publicat en Madrid no n'hi ha res. La realitat és que Gallà avui ha comparegut en la sala de premsa de la ciutat esportiva de Paterna com a jugador de València fins al 2020. Per molt que els diaris nacionals, que les teles nacionals, que les ràdios nacionals digueren el que digueren. Per molt que les teles nacionals, les ràdios nacionals i els diaris nacionals espentaren a certa part del valencianisme a posar-se nerviosos i exigir-li a Gallà una declaració pública d'intencions. Miren, jo no li he demanat mai a Gallà una declaració pública d'intencions. Al igual que no li demane a Otamendi, de qui també diuen té ofertes de fora, una declaració pública d'intencions. Jo també el que vull que és que continuï en el València, que arribi a un bon acord amb el València Club de Futbol, si s'ha de retocar el seu contracte i sembla que poden haver-ne converses d'ací una setmana o dos i sobretot que mentre vestís la samarreta del València siga el més professional possible les altres coses els jugadors que se besen l'escut els jugadors que juren eh, amor etern mire, d'això he vist tants anar-se'n que a la fi uno la realitat la nutrix del dia a dia i la resta, especulacions. Moltes voltes interessades i moltes voltes en la collita de qui no cuida els mitjans de casa com ha de cuidar-los. 11.36. Fem, eh, com sempre, un repàs a l'actualitat del dia en 5 fotos. allà siempre volia a quedarse y avui en l'acte en la segunda renovación asegura que durante el proceso de renovación sandit dicho moltes mentides. Este ha sido un proceso de madurez. He visto y escuchado muchísimas mentiras. Eso es, eso es verdad. Yo realmente he leído que ya estaba firmado por otro equipo, cuando eso es totalmente falso. Yo nunca he dicho eso y por lo, por lo tanto no entiendo por qué se ha dicho eso. El modelo a seguir en la mateixa roda de prensa... el manager general esportiu del Club Rufete... ha asegurat que Gallá és la referència per a tota academia. És un modelo. Es, decir, es un modelo para. Seguro que si cualquiera de los de aquí fuera niño y estuviera entrenando aquí, eh, hoy es feliz, seguro. La millor afició. La Lliga ha premiat l'afició del València amb el premi de jugador número 12 a la millor afició de la temporada. Demà tornada, el Llevant tornarà demà al treball per a preparar el partit davant el Depor a Riazor amb l'absència segura de Barral per 5 grogues. FIFA is coming. Sense acord este matí en la mediació entre Lliga, Federació i AFE, de vesprada la Lliga ha assegurat que obrin el diàleg però no modificaran el decret llei. FIFA ha enviat tres inspectors a la Federació este matí per tal de recabar informació i veure si n'hi ha ingerències del govern espanyol en el decret llei de la venda centralitzada de drets. 11 de la nit i 38 minuts, fem una pausa ràpidament i anem a posar-se a sentir a José Luis Gallà en el que ha sigut avui l'acte de la seva renovació i en el que ha parlat molt claret sobre el que ha passat estos dies i el que han tingut que viure ell i també parlar Rufete. Una pausa i estem així amb vosaltres. Vos recordeu la pregunta, esteu d'acord amb Gallà? Penseu que s'han dit moltes mentides en la seva renovació? Arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit. Una pausa per a la Publi i tornem de seguida amb tot això i amb molts temes més fins a la una de la matinada. ...así, a Sports 97 nit, en la 97.7 Radio. Si estás buscando un deporte diferente para ti o tus hijos, lo encontrarás en el Club de Esgrima Mediterráneo. Sal de la rutina, mantente en forma y vive la emoción de la esgrima. Y para los pequeños de la casa, iniciación en un deporte que le aporta valores añadidos como la disciplina, rapidez, concentración y reflejos a la vez que se divierten. Infórmate de sus flexibles horarios y clases particulares en www.esgrimavalencia.com, calle Justicia número 2 de Valencia, entre la Plaza Porta de la Mar y Puente de la Exposición o en el teléfono 629 629 232 a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. El exprimidor profesional en casa con Levante, el mercantil valenciano. Citro Twin, un exprimidor con doble cabezal y cuchilla de corte incorporada con el que podrá hacer de forma rápida, fácil y limpia su zumo de naranja cada día. Por solo 21,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. El próximo domingo, 17 de mayo, la cartilla de Citro Twin, el turbo exprimidor. Rita Barberá, candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Valencia. Quiero una Valencia en la que se ayude a las mujeres a ser madres. Y para ello pondremos en marcha un plan municipal de apoyo a la maternidad con ayudas económicas y de apoyo psicológico y social para garantizar una maternidad libre y responsable. Y seguiremos ofreciendo el cheque escolar para las familias con niños de 0 a 3 años, en especial a las familias numerosas, como medida fundamental para favorecer la libertad de elección de los padres y la conciliación laboral. Para todo ello, para que Valencia siga avanzando, pido tu confianza y tu voto. Rita Alcaldesa, vota Partido Popular. ¿Dudas? ¿No sabes qué coche elegir? Cómprate un Citroën en Citroën Ugartesa. Tomás Montañana 14, Citroën Ugartesa. Acertarás. El triunfo definitivo para la Champions en la 97.7 Radio Diumenge, els blanquinegres busquen 3 punts per assegurar matemàticament la quarta posició de la Lliga davant un Celta que pugna per l'última plaça de l'Europa League. Des de les 6 en esta sintonia, València-Celta. El fútbol contat sense filtres y en Valencia, a Manolo Montalti Salva Folgado. Valencia, Celta. Esports 97, el partido, El teu equip, la teua radio. Colaboren Productos del Arte, Luxoven, Gasolinera Taxco, Ferto, Fotopro y Toyota Valencia. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. 11 de la nit, 42 minuts en el dia d'avui, arribaven a la sala de premsa de la ciutat esportiva de Paterna, José Luis Gallà i Francisco Joaquín Pérez Rufete, lateral esquerre fins al 2008 del València i mànager general esportiu del conjunt de Mestalla per a parar del procés de renovació de l'equip de Mestalla. Eh, vos, eh, ho hem dit en la portada, però eh, crec que cal renovar que recordar-ho. Eh, demanàvem que no s'assassinara la prudència, que no se fera cas als mitjans de Madrid a lo que dien i a lo que marejaven i se li demanava a Gallà jo crec que excessivament una explicació pública de lo que en la boca tancada però amb els fets clars ha acabat fent que renoven per el València Sala Folgado, què tal? Molt bona nit Buenas, Manolo. <laughs> I un Folgado buenas, te de la lima, eh? Sí, sí. Centra fort. Eh, Salva, i un gallà mm. que tampoc s'ha mostrat molt mosquejat, però jo crec que sí que ha pegat algun toc d'atenció, algun avís, de que hi ha certes coses de les que ha vist i ha sentit eh, en el seu procés de renovació que no li fet gràcia. Bueno, eh, jo crec que s'ha mossegat la llengua, però jo que el tenia davant Manolo he vist que allà estava mm, cabrejat i estava mosca després de tot el que ha escoltat i de tot el que, escoltant-lo, pues, sembla que ha tingut que, que tragar respecte a si volia o no finalment eh, ha renovat, i volia renovar, però bueno, hi ha molta, molta gent que ho ha posat en, en dubte. Sé que estava cabrejat, estava calent, jo crec que a la fi se mossega la, la llengua i no acaba de carregar contra qui volia carregar uh mhm. -huh. realment, eh, però bueno, si te sembla anem a escoltar aquest primer fragment de, de Gallà que he repetit fins a eh, tres vegades, Manolo, que ha que escoltar moltes mentiras... Eh, mentires a través de mi char de comunicación... ...escoltarles, les oye, les a través de mi de, de comunicación... ...respecto a la segua... ...renovación pel València. Ya. Este ha sido un proceso de madurez. He visto y he escuchado muchísimas mentiras, eso es, eso es verdad, pero decidimos tanto el club como yo, como mis agentes, que lo mejor era, era no hablar, era, lo mejor era estar en silencio, porque yo siempre he estado centrado en jugar, aunque sí que ha habido algún momento que, que, me hubiera gustado hablar, pero decidimos no hablar porque, porque yo lo que tengo que hacer es estar centrado en jugar y es lo que he hecho, por lo tanto la mejor opción era esa, aunque como ya he dicho, he visto y he escuchado muchas mentiras, yo realmente he leído que ya estaba firmado por otro equipo. Cuando eso es totalmente falso, yo nunca he dicho eso y por lo, por lo tanto no entiendo por qué se ha dicho eso pero tanto el club como nosotros sabíamos que la intención mía era seguir y así ha sido. Pero está claro que este proceso me ha hecho madurar y pero lo bueno es que ya lo he pasado con 19 años, que esto era para mí era impensable. Dona Conte con Gallar, Ara escoltarem després a Rufete, Pero, Dona Conte, Manolo, que estaban los dos en la sala de prensa, cada d'ells tenía un, micro, en teoría, els micros están modulados igual, Y cómo com s'atura... En teoría. No, no, estan, me consta que estan modulats. Eh, des de Igual no un està modulat per a la premsa de València i altre per a la premsa nacional. <laughs> bueno, el que vull dir és que eh, si Gallà s'atura i trenca, sí. Rufete no ho fa. I és perquè Gallà, el uh -huh. Lo que t'he dit abans, estava molest, cabrejat, s'acostava molt al micro sí. i mostrava més energia de la que habitualment mostra quan apareix en la sala de premsa. Bueno, tres voltes ha repetit eh, durant la seva compareixença. Gallà de nom és José Luis, no? Gallá de nomes José Luis. No es Francisco. No es Francisco. Es José Luis. <laughs> José Luis. Vale. Gallá, fins a tres voltes, Ha repetir igual que d'escoltar, eh, que ha escoltado Guayichit ha mentiras moltes al de si volía o no eh, renovar ya le escolté Manolo parlándole de eh, ofertes mhm. si, si veritablemente que el Real Madrid estaba o no de ahí. Yo desde el primer momento, sin yo saber nada de nadie, le dije, les dije a mis agentes que yo quería renovar en el Valencia y ya está. Por lo tanto, no he tenido que escuchar ninguna oferta y realmente no sé si han habido ofertas porque yo les dije a mis representantes desde el primer momento que mi objetivo número uno era quedarme aquí. Por lo tanto, no sé nada. No sé mm. realmente si han llegado ofertas. Yo a mis representantes les dije que, que mi objetivo número uno era quedarme aquí y que no íbamos a escuchar ninguna otra oferta y así ha sido. Gaya, no sap si n'ha arribat ofertas o no. Desde el primer momento ha garantit Gaya que va dir-los a seus representantes que a renovar amb el València Club de Futbol. Ara escoltarem també a Rufete de seguida parlant de si ell coneixia o no les ofertes al voltant de Gallà. Ha dit que no, però ara les l'escoltarem. Però dos últims fragments de Gallà este matí en la sala de premsa de la ciutat esportiva de Paterna. Gallà Manolo que està encantat de que tant Salvo com eh, Rufete, les últimes voltes en les que s'han referit eh, a ell com a futbolista de futur en el València, pues referit com a eh, capità de les pròximes temporades. Això ho diré i per a mi és, és un elogi grandíssim que, que tant Rufete com, com Salo digueren que anava a ser el futur capità per a mi és, és el més gran que, he pogut, que he pogut escoltar i ja veurem de uns anys que passa. Gallà diu que ja veurem d'ací uns anys què passa, si va ser capità o no, i Gallà Manolo que l'únic que volia este matí en la sala de premsa de, de Paterna, al marge de bueno, pues, eh, agrair al València la confiança, era oferir-li aquest de renovación era ya centrarse única y exclusivamente en el Celta de Vigo. De momento pienso en, el partido del Celta, si digo la verdad, en, ganar, en sacar los tres puntos, que matemáticamente estaríamos en, esa cuarta posición en Champions y, es el objetivo que nos marcamos desde el principio de temporada y a estas alturas estamos en ello y, y nos queda nada, nos queda ya poquito, pero no va a ser nada fácil Sabemos que el partido del Celta va a ser complicado porque ellos vienen aquí, creo, con opciones de, entrar en Europa League y, van a hacer un buen partido, pero nosotros con, la afición y, el campo seguro que va a estar lleno, pues vamos a intentar hacer un, buen partido y sacar esos tres puntos que necesitamos para estar en esa cuarta posición. Fins a semana lo el més este matí del que de deia José Luis eh, José Luis, en las instalaciones de la cita ciutat esportiva de No, Francisco, José Luis. Así, en les ràdios valencianes, se sabe quién es el nombre de José Luis de Pila, de, de de Pila, que es José Luis. El que pasa passa que no pueden referirse a él. No podem referirse a él, pero sí que él sabe, eh? El nom se sabe. El sabem, el segundo, I el que es Peña, José Luis Gallà, Peña. Peña, Folgado, Dime. ha para también Rufete. Ha para Rufete, Sí. Y Rufete, preguntad sobre si coneixia veritablemente interés del Madrid y fin a había arribado el Real Madrid a la hora de contractar Gallà, pues eh, ha a o sea, res. Y una renovación no es sentarte y decir esto es para ti, esto es para mí, esto es así. Es decir, una renovación, hay muchos puntos, hay muchas situaciones. Yo creo que la demostrado su profesionalidad rindiendo cada día. Pero bueno, nosotros como club creo que es un orgullo que jugadores nuestros lo quieran otros equipos. Luego, evidentemente, nosotros tendremos que pelear en el buen sentido, ¿no? Es decir, en el sentido de, hasta dónde lleguemos, darle el valor, hasta donde podamos. Pero yo creo que un club que otros equipos se miran, quiere decir que el club está vivo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, ya te digo, no sé el interés real hasta dónde ha llegado el Real Madrid porque no nos lo ha comunicado a nosotros personalmente, pero evidentemente con el rendimiento que ha dado José Luis, cualquier equipo del mundo le querría. Bueno, pues eh, vi un Rufete que desconeixia l'interès del Real Madrid en contactar a Gallà. La pregunta és per què l... se fa aquest acte de signa de, de, de la firma del contracte uh mhm. -huh. el divendres abans de pujar a l'AVE que trasllada l'expedició cap a Madrid per a jugar davant del Real Madrid, però bueno... Madrid pesa més del que ens agradaria, en general. Eh, exacte, <laughs> en tots els estaments. En tots els estaments. Sí, direcció esportiva inclosa. Bueno... Més... Rufete, parlando de la renovación, ojo, porque está renovada ya, pero resta Feguli, resta eh, Piati, resta eh, Parejo. Se le ha preguntado qué pasa, si hay problemas, si no, y cómo van estas renovacions. Cada, cada negociación tiene su idiosincrasia por donde viven los agentes, por el timing, por el tiempo. Es decir, la cosa está yendo bien. Es decir, evidentemente no todos los jugadores tienen la misma situación contractual, eh, la las mismas cláusulas, ni tampoco evidentemente la misma perspectiva de hacia dónde van ellos o dónde el club le da esas posibilidades. Ojalá próximamente estemos con los tres sentados, pero está yendo bien, estamos hablando con ellos y bueno, y eh, ojalá lo hagamos antes de, empezar la, el siguiente año, el siguiente pretemporada, evidentemente, ojalá. ve pues, eh, ojalá de de bo se tanquen avance de que arranque eh, la pretemporada. Yo entiendo, Manolo, que han de tancar esta renovación renovacions abans de que pues, eh, comenci ja a rodar la pretemporada per al mhm. València uh -huh. 2015 2017 Otamendi, altre problema, problema entre cometes, en tot cas, altre assumpte que ha de abordar, que ha de abordar la direcció general esportiva. Otamendi va necessitar un augment de sou si el València vol que es quede en la plantilla perquè va rebre ofertes si no l'estella que, que jo crec que ja l'estella Ja les vull dir, anormal sería que un jugador amb el rendimiento de Tamendi no despertara interés de los clubs. A partir de ahí, el Valencia sap que ha de revisar el contracte de Otamendi después de que pues, només pasa un año de que a va el actual contrato que te avui en día. Rufete sobre Otamendi. Que es un privilegio y un orgullo y decir que el Valencia está vivo porque hay clubes que vienen a mirar a nuestros jugadores. Es decir, luego el verano, eh, la planificación, eh, las ofertas que hagan los clubes, forma parte dentro del proceso. Pero nadie ha dicho que también dice que quiera ir porque él nunca lo ha dicho y nosotros estamos encantados de que esté aquí porque evidentemente es un jugador muy importante, no porque la hayamos decidido traer, sino porque al final el jugador se gana esa importancia. Eh, nosotros lo único que tenemos que hacer es tomar buenas decisiones con respecto a lo que queremos, pero al final aquí lo importante es el jugador y en ningún caso no hay ningún problema o no hay ninguna situación donde Nico haya dicho algo diferente a no ser estar aquí. Para nosotros es un jugador importantísimo, ya lo era antes de traerlo. Imagínate ahora que ha demostrado lo que es un jugador de altísimo nivel, ¿no? Otamendi, volem que Sergio corre, que asunto pero assumpte a Rufete. Aquí se le acumula pues, eh, la, pena en, este, eh, en este final de temporada. Rufete, sobre futuras incorporaciones, deis deixa entrevore que el Valencia va a firmar, pero que tropeza Manolo, a mí se mur, a mí se pared del fair play. Tuvimos cómo van a ser los precios de cualquier jugador que queremos, pero qué duda cabe que nosotros queremos estar en Champions y, el fair play está ahí y evidentemente las inversiones de los jugadores exactamente igual. Creo que nos va a tocar eh, tener a veces un poco de paciencia o incluso la, la planificación por el tiempo. Vamos a intentar cuanto antes, que ya estamos muy cerquita, como decía José Luis, entrar en Champions. Una vez que tengamos eso, pues empezar a valorar las fechas de cuando se juega la previa o si entramos dentro, evidentemente es mucho más limpio la planificación, pero todo eso, indudablemente, lo primero que, que está en la planificación es el fair play, que es la norma que te deja o que te prohíbe llegar a, ciertas cosas. Entonces, eso siempre hay que estar mirándolo. En ese fair play financiero, Manolo, está la contractació, quan acabe la temporada, de Negredo i mantindre la fitxa de Negredo per a les pròximes temporades, que és el futbolista millor pagat de la plantilla. Vull dir, i se eh, gasto que va fer el València amb Negredo en eh, contractació i en fitxa pues, eh, provoca que encara s'endurisquen més les condicions en quant al fair play financer a l'hora d'incorporar qualsevol altre futbolista. El fair play financer, eh? Cuidao, en aquesta història que eh, no és baladí, que cada volta està més present en els clubs i que quan Rufete ho diu és per alguna cosa. Tu tens la teua teoria de que el fet de jugar prèvia no condicionarà tant no. la, la composició de la plantilla? Jo tinc la teoria de que sí. I, de fet, ara després en eh, Tertulia anem a parlar-ho amb tu, amb Pau Leiva i amb Pau Fuster que estan de camí cap a, cap a de ràdio eh, alguna cosa més que de l'entrenament imagina que no, no, no, no, no res negatiu. demà hi ha doble sessió o si la del matí va bé demà hi ha doble, demà hi ha doble sessió prevista és doble. estrany que hi hagi doble sessió quan no només... prevista doble prevista doble però és estrany no conec cap altre entrenador Manolo que a falta de dos eh, jornades per a que acabe la, la Lliga encara mantinguen, i amb el calor que fa, mantinguen les dobles sessions. Crec que no és el primer en, en molt de temps. De fet, jo no recorde cap altre entrenador uh mhm. -huh. que a aquestes alçades de la temporada, amb el caloret, etc i restant només dos partits, que clave eh, una doble sessió de, de treball. Però Bueno, pues, eh, això pel que fa al València Club de Futbol, si té alguna cosa per dir o no? No, no. Eh, bueno, cada volta hi ha més rumors de la possible eixida de Negredo que sembla que... Des d'Itàlia, no? Arriben els de Calciomercato s'assegura avui que el nou propietari del Milà té molt bona relació en el grup d'Oyen, que és el representant de... Negredo. De Negredo, Juanma sí. López, concretament. Super López, sí. <laughs> Super... Arrea Banyinyà és quan jugava de central López. Ah. Mare meua. Bueno, pues... Eh, diuen que eh, va cap allà una Emery i diuen que Emery hauria demanat eh, Álvaro Negredo per a eh, el Milà. Tenen molt bona relació, és cert, eh? Emery, Emery i, Negredo. i Negredo, molt bona relació. Molt bona relació. Molt bona relació sí. Per tant, no és tan descabellat. I a mi me dona la impressió de que el València, lògicament, això no ho dirà públicament, bueno, igual ho diu en algun mitjà nacional, però això no ho dirà públicament, però que si hi ha alguna manera de no tindre que afrontar el pagament dels 27 quilos de Negredo, igual y fasta gracias, Salva. Pues es la, teoría que circula, Manolo. Encara que Negredo, eh, me conté, perdón, que Rufete... Eh, la dirección esportiva confía, confía en Negredo. Confía en, Negredo y Negredo vol quedarse en, Valencia. Bueno, pues ya vuelven que es el que ...pasa de así a la fiesta de la, de la temporada. le momentáneamente la información de valencia después a, a ella. Eh, en cara o no en cara... de si hi haurà vaga o no. Després parlarem també en la tertúlia, perquè el que ha passat en el dia d'avui és l'altre capítol més d'enredo, eh? definitivament eh, Bolic, en valencià. Eh, definitivament, cada volta que parlem del de, tema este de la vaga, eh, jo crec que hi ha que ficar ja sempre la sintonia d'enredo, de, de, Bolic, perquè lo de lo d'avui <laughs> eh, és que com entra la musiqueta me fa molta gràcia és que, a veure si jo aconseguirà, eh, potser una miqueta, eh, està molt baixa si jo aconseguirà eh, fer la mateixa veu que el tio que feia la veu en off per explicar des de que arranca tot... Se pot buscar? Des de que, però no, des de que arranca tot, mm -hmm. si tu vas mirant tots els capítols, més home, o menys... Home, ja... Ja, però vull dir, però des que arranca tot, vull dir, el, el, el desgavell del futbol espanyol. Sí, sí. Vull dir, des d'aquell moment fins al dia d'avui, si tu vas explicant-lo en la cadència de veu que l'explicava aquell home, és que quadra perfecte a lo que és la musiqueta esta. Després explicarem, perquè de matí han passat dos coses de vesprada una altra cosa i a la nit una altra cosa. I jo la sensació que tinc, i ho deia este matí, bueno, ja vos advertia la setmana passada, com vos vas dir lo de FIFA is coming, està apuntant en el canó. Està més que apuntant. Està ja prenent nota dels objectius. Eh... Jo crec que estan fent una pilota de neu tan gran que quan vulguin parar-la igual ja, ja han fet art. Fogado, el Llevant ha descansat en el dia d'avui. Eh, Barral descansa contra el Deportiu de la Coruña, 5 grogues. Hi ha un fum d'amonestats amb 4. Eh, però, bueno, eh, lo important és que el Llevant, si el Llevant tragarà ja un punt en Riazor, ja definitivament l'últim partit contra l'Elx, eh, podríem fer un festival en el camp del Llevant eh, assaborint la permanència que no sé per què el fet de que enguany s'ha tingut que destituir un entrenador per primera volta des, des que Kiko Catalán i Manuel Salvador estan al front, bueno, des que Kiko està al front del club, etc mm-hmm. etc. dona la impressió com que aquesta permanència se va festejar molt més que altres. Com que ho han passat pitjor, i se van a donar compte, o el llevant s'ha donat compte, de que no és tan fàcil, que ho havia fet molt bé estos anys, però que no és tan fàcil continuar en primera. Sí, sí, sí, efectivament, Manolo, i la informació que circula al voltant del llevant d'Unió Esportiva és que en la pròxima campanya les coses eh, van a canviar i que el projecte va ser va ser més, més ambiciós. Sembla que Manolo Salvador eh, finalment podria optar a, a quedar-se, podria decidir altra volta eh, quedar-se i a partir d'ahir veurem què és el que ocorre amb Lucas eh, Alcaraz, que té una oferta de la Premiership anglesa, del Charlton concretament, i a partir d'ahir, Manolo, pues, el Levante espera que concloga la campanya, que la permanència també siga pràcticament eh, ja eh, real, no, no virtual, per a centrar-se en la pròxima temporada, perquè ja ha hagut un moment d'esta campanya on en el llevant se, se tenia moltíssima por al descens de, de categoria, ja que tot això pues, trencara pues, tot lo positiu que s'havia construït en les últimes temporades. Molt bé, doncs tanquem la primera, manera, primera mitja hora informativa i entrem ja en el temps de debat de tertúlia d'anàlisi, així a la 97.0 de ràdio, Esports 97 nit. 97 nit. La tertúlia. nit i un minut arranca el temps de debat, tertúlia d'anàlisi, així a Esports 97 nit, en la 97 punts, a Ràdio Fins a la matinada. Continua amb nosaltres Salva Folgado, que està per així. ha vingut ja des de Levante, el mercantil valencià, al seu cap d'esports. Pau Fuster, hola Pau, què tal? Bona nit. Hola, molt bona nit. Com estàs? Molt bé. Que te veig ahí encara optimant alguna coseta. No, no, <laughs> ja està tot clar. Algun temazo, algun temazo. Oh, eh, no. Eh, eh, tindràs que eh, parar-nos d'un dels que avui es publicat en Levante al voltant de, de Parejo, de la reunió que hi ha aquesta cap de setmana a Madrid. Ara després ens expliques. Mm. I estic molt despagat en Pablo Oliva, super. Hola, Pablo, bona nit. Què tal, com estamos? On t'has deixat la camisa de este mis días? Es que ya eh, tenía un hombre que, que tenía que ducharme y tal y no podía, no podía florida, repetirla. Eh, muy chiquitesca, de chiquito de la calzada. Muy chiquitesca. <laughs> Yo prometo que, el, martes que viene traigo una de, flores diferente. Te agarra la palabra, ¿eh? A, apuntado queda. Le voy a que la, la, foto express en esas sociales. ¿eh? se pondrá sí, foto, se pondrá foto. <laughs> mira, mira la semana pasada Andreu en el Sabates que ja estava entrant la, les sabates per la tele i als 10 minuts ja estaven les fotos rulant per, yo, per les redes socials. Yo he tenido cachondeo de algún, de algún que otro amigo que ha visto el programa. Vols dir? Y <laughs> esta tarde ya, ya han mandado algún que otro capón por la, por la camisa. Molt bé, pues recorda la pregunta que estem fent en el dia d'avui en el nostre Twitter, en el arroba esports97nit, arroba esports97nit. La pregunta que estem fent en el dia d'avui en el nostre Twitter és... Es eh, si penseu, eh, si esteu d'acord amb Gallà quan ha dit que s'han dit moltes mentides en el seu procés de renovació. Aquesta és la pregunta que estem fent en el dia d'avui, <laughs> Pau Mireixina. I, <laughs> bueno, una, i, ara, ja, ara, i, ara, i ara en el que tema. Altra, alguna que altra. I ara entrar en, el, en el tema. És la pregunta que us fem, eh? Arroba esports 90 sentit, com sempre al voltant de les 12 i mitja llegirem els eh, vostres missatges en el nostre... Eh, eh, Twitter, eh, el del programa. Bueno, clar i contundent. Eh? Així s'ha mostrat José Luis Gallà en la roda de premsa, en la seva posada de llarg del contracte nou que li vincula al València fins al 2020. Eh, fa unes setmanes, quan tot això començà i quan Gallà començà a eixir en les portades de diaris nacionals, de teles nacionals, eh, assegurant que se n'anava al Madrid, eh, que eh, el, vestiren en samarretes del Real Madrid i tal, i jo deia, perquè molta gent comença a dir, creus que Gallec que parle? I jo deia, no assassinem la prudència. Perquè s'estava assassinant la prudència de Gallà. Gallà havia decidit no parlar i ell avui ha fet, jo crec que, una declaració que li honra quan ha dit més d'una volta m'haguera agradat i xiri parlar. Sí, sí, però a veure, sí. òbviament eh, tots pensem en el tema de Madrid, eh, que és normal no? que al final un club tan gran es fixe en un jugador com ell, però també li s'ha demanat que diguera que volia seguir en el València quan ell ho va dir el primer dia i mai ha dit el contrari. Entonces, és decir, dir... El problema és que... Eh, al final el Fede, el tema, perdona, el fet de, de que done un pas al front, és decir, dir, però si el primer dia va dir que vull seguir i representante se reunirse en al club, per què te que fer altra cosa. És que jo, no ho entenc. Jo crec que aquestes notícies que venen de Madrid i que tant se valoren... No, però no dic soles en Madrid. Eh, moltes sí, vegades per part del club el que fan és ficar nerviosa la gent. Però ell estava molt tranquil. No, ell, eh, sí. ell s'enfadava quan veia i escoltava totes mm, aquestes eh, coses. Clarament. Jo crec que a ell el que li ha molestat és... A fa gràcia. Mm, jo crec que més que ell, mira si este xico... Ara ningú dubta d'ell. Ara ningú ah, dubta sí, d'ell. Ah, ara tot el món sabia que Gallana va robar i que era valencianista de sempre. Pues però... valencianista de sempre ho és, però al final el futbol s'ha convertit en ell en una professió. Sí, sí. Yo esta mañana ya, ya comentaba que, que creo que me parece inteligente que no hablara. Lo primero, pues por, lo que, por lo que decías, de que él ya dio su postura al principio. Y lo, que, no había cambiado, es que no había cambiado esa postura. Pero lo segundo, porque había mucha gente esperando que hablara para aprovechar la mínima palabra que no le gustase. Pues para darle algún golpe. Y era lo que estaban esperando. Y si él salía y decía, soy valencianista, si no lo decía con una sonrisa y van a pegarle una sí. leche porque sí, diu, no pero no era una sonrisa. En un somriure ho he forzat. Si que... Fera lo que fuera, anaven a agarrarlo. Es que al final si parecía que se le estaba buscando y, sí. y es que él, él, no lo ha podido dejar más claro. Él quería quedarse en el Valencia. Y una renovación, la gente pensaba que se iba a hacer en dos días y es que no se puede hacer en dos jo, dies. Yo, sinceramente, no conec una renovación que es faci en un termini curt de temps, sobretot si lo el a tres clubs. Perquè si no el vol ningú o ningun club que a tu t'apedisca anar o cregues que pots créixer i tens només eh, la situació del València en aquest cas, pues és molt més fàcil arribar a un acord. Però és que jo tampoc crec que siga roïn que clubs grans, o més grans que el València, es fixen en els jugadors de, del club. Per a mi jo crec que és millor que el fixe el Manchester City, el United, el, el, el Milan de la seva època dels millors temps, a que vinga el Getafe o l'Almeria dient que vols jugadors de València perquè parlaria mal del nivell del València. Mira, jo, això és un dels temes que tenia apuntat en el, en el guió del, del programa d'avui, eh, que l'estiu en aquest sentit va ser mogudet, però és que seria anormal que en la temporada que s'ha fet el València, com diu Pau, els gra eh, clubs no. més grans que el València no vingueren a interessar-se per futbolistes. Vull dir, algo no estaria funcionant bé en el món del futbol, si eh, ninguno se fixa en Alves, si ninguno se fixa en Otamendi, si ninguno se fixa en Mustafi, si ninguno se fixa en Gallá si ninguno se fixa en Parejo... Es que la temporada es reinísima eh, claro. ¿cuánto, ¿Cuánto han cambiado las cosas cuando el año pasado había que hacer fuerza para soltar alguno? para que se llevaran alguno. se, eh, este es mundial. Y, tú que sabes de fútbol mundial lo sabrás. Che, Dorlan pagó máximo goleador en México. 22 chicharros. Además, jugador importante, pero muy, muy importante desde que llegó, desde que llegó, y, han fichado a varios jugadores porque Monterrey tiene dinero, la Liga Mexicana este año eh, ha invertido en muchos clubes, han invertido dinero y sigue siendo de, lo mejor del equipo. Pues para es que el en Valencia, Epaú. Eh, no, <laughs> costa, costa eh, A a que tienen en les, diferencias entre una Liga y la otra y después de que un cambio no afecta a tots per igual, és a dir, jo crec que, per exemple, este any eh, Zuculini ha vingut al València i en ningú moment s'ha encontrat còmode, estava acostumat a jugar tots els partits, eh, així eh, va començar en un rol... Bueno, és a dir, jugar el, partit del Màlaga 45 minuts i va estar horrorós, com ell mateix va admetre, i després no s'ha adaptat és a dir, com si han pogut fer altres jugadors que, que de fora han vingut així cada persona és diferent Y al final digo, Zuculini es mal jugador pues el temps dirá, pero no ha en el Valencia. De hecho es que Zuculini ni, en el Córdoba. Ni en el Córdoba. De hecho es que Zuculini pero bueno, ya la situación lleva viciada desde el principio. Era, era más importante que Vieto y hemos visto el año que ha hecho Vieto en Villarreal. O sea, el Zuculini de Racing parecía que iba a llegar a ser mucho más una temporada buena en Racing. Por, por, a, a, eso es a lo que iba, que, que, Zuculini parecía que iba a ser mucho más futbolista que Vieto, sin embargo, en el salto a Europa, claro. Vieto ha sido el que ha encontrado el momento exacto para, para despuntar. Totalment d'acord, igual com n'hi havia gent que deia que un jugador del Rayo en el València no podia jugar. Pues l'acaben de renovar, l'acaben de renovar i, i per a jugar Champions. Pues no sé. Per això mateix deia que abans de fer un juís, és a dir, com dius tu, no? És a dir, Pavón està fent una gran temporada en Monterrey, pues així va vindre i per lo que siga, pues no eh, però això no vol dir que sigui un jugador roïn. No, no, no per això a vegades, eh, una de les coses que, que, que Rufete eh, a vegades ens ha apuntat en alguna xerrada informal uh mhm. -huh. és el fet de, de que ha vist que jugadors que, que no han estat competint en, equip, en equips top no s'acaben d'adaptar o tenen més dificultats d'adaptar-se al València cas de Felipe Augusto. O el cas de Jonas, final, no que este año en Benfica, Jonas este año en Benfica està fent una magnífica sí, temporada també. Però el problema, de, jo crec que el problema de Jonas eh, coincidirem tots és que més o menys eh, eh l'hem vist i hem tractat alguna volta a Jonas el problema de Jonas no era un problema de condicions de futbolista, les condicions de Jonas que és un tío que no és veloç però que és un tío que per càstig té gol vull dir, Jona dormint te fa gols. El problema de Jonas serà un problema de, de, de personalitat, d'ego, de que Jonas serà jo, jo, jo, primer jo, després jo i finalment jo, i després, molt al fons, quedava l'equip. Jo, per a mi, una de les coses que han fet d'una Emery un millor entrenador de lo que era en València és que Emery ha de pres a que ell no està per amunt dels clubs que entrena, sinó que els clubs que entrena estan per amunt d'ell, perquè les sí. persones van i venen i crec que en una les persones van nivell i també és important evolucionar com ha fet Unai. en efecte, i també és important evolucionar hi ha altres que es posen una peluca i es queden cent anys tota la vida <laughs> ai mare no, no sé no, no, està bé, està bé, està bé, està bé el, eh, no, és a dir, que ja que sempre està dispost a aprendre i a millorar què passa en Zucurli? Estàs allà apuntant no, no. <laughs> bueno, pues eh, eh, tornant al principi de tot que era que era Gallà, i després eh, continuarem parlant de, de més temes. Eh, el que sí que està clar és que en este eh, en jugador, avui quan deia Rufete, este és un futbolista que és eh, un emblema per a l'acadèmia. És cert, vull dir, quan els nanos de baix veuen a Gallà en el primer equip i veuen la celeritat en la que Gallà ha acabat fent-se en un joc en la primera plantilla, eh, la gent del Mistalla, la gent del juvenil i la gent d'inferiors diuen, senyors, Eh, si si pugem l'escala, al fons del tot ahir n'hi ha llum, vull dir, n'hi ha eixida però abans, en altres èpoques, on els millors, vull dir, el que passava moltes voltes, que alguna volta que ho he comentat, lo de Isco, que la gent que en el mestre que entrenava Isco diuen, bueno, si este és un fenomen i no la tasta en el primer <laughs> equip, com vaig a pujar jo? Jo crec que el fet de que se veja que hi ha jugadors com Paco Alcácer, encara que Paco, bueno, pues sí que és veritat que duia un procés de maduració una miqueta més ja, ja havia fet alguna pretemporada en el primer equip, havia visitat el Getafe i havia tornat, però el, el fet de eh, una carrera tan meteòrica sense eixir-se a cap posto que és dels pocs que en el València no fa i sé que mi que fa molts de sessió i després tornar David Navarro és el despòs que recordo jo Sí, David Navarro és possible, mm. és possible, perquè la resta tots han eixit com a mínim un any seguit. Incluso, no... incluso han salido varios Farinos, equipos. Farinos tampoco. Farinos tampoco sí. Se han pillado un poco. Incluso han salido varios equipos. Silva, hay que recordar la calidad que tenía y salió dos veces. No, no, al Celta y al... y a l'Eibar. I a Eibar. eh, cuidado Sí. La broma. Però, en efecte, per a, per a la gent de, de la cantera és una molt bona notícia. És un model, ho ha dit Rufet este matí en la... En la, en la roda de premsa, al igual que, que Paco Alcácer és un, és un altre, uh -huh. i m'ha aquesta frase de, de Rufete, que l'hem escollit per a, per a la bateria de, de, de titulars en, uh -huh. en la intro quan, en la foto, quan sí. diu que avui qualsevol nano que, que acudís eh, habitualment a treballar a, a Paterna, eh, avui en dia, i si nano pues, té que estar feliç perquè veu que un day, que un eh, futbolista de la primera plantilla que ha pegat en mateixos passos que els nanos estan pegant eh, a diari eh, en Paterna, pues, eh, acaba de, de firmar el seu contracte professional i a més important com a futbolista de la, de la primera plantilla per això parla de, de model referència a Gallà també a, a Paco Alcácer. És cert, els nanos de, de l'escola miren cap amunt i veuen gent que acaba de pujar, que acaba d'incorporar-se i coneixen la trajectòria d'ells en les categories inferiors. Això que passa? Que incentiva o que motiva més a, als, als jovens. I això parla també bé eh, del treball eh, que s'està portant eh, a terme en, en, en Paterna des de l'entrada de, de Rufete, que és cert que radicalment pues, li ha llevat la cara a a, la, a la ciutat esportiva de Paterna, que era un, que era un desastre. A mi m'ha agradat el detall que ha tingut Rufete valorant un poc la, la gent que va fitxar a Gallà en el seu dia i sí, que l'ha format perquè això és reconeixen també... Posta, diu, no, no soy jo sol, la gent que el fitxà, la gent que la... Perquè al final eh, pues, en, en la carrera d'un futbolista són moltes les persones importants. Primer el que el posa, després el que aposta per tu, en el que igual passes un moment delicat i, i no opten per una sessió o a veure què passa però sí que és cert que el cas de Gaia és un cas, jo crec que excepcional en l'aspecte de, de que és molt difícil el que ha fet i, i que sols té de 9 anys. La maduresa que té, el compromís que ha demostrat en, en, en el club en tot moment, perquè al final dies no renova, però és el primer en posar-se les samarretes de la propera temporada. Eh, el club vol que vaig a un acte i és el primer que està. Ja que anar a tal penya i no li importa fer-se 200 quilòmetres i anar sense haver signat aquest acord de renovació. És a dir, al final, eh, altres, altres jugadors, eh, no, té per, no em refereix exactament a aquesta temporada, no? pues sempre han dit, no, hasta que no estigui clar el meu futur, oblideu-se de mi. Que ja ha estat ahí. I això és, eren gestos que, que te feien interpretar la realidad, que era de que ella volia seguir. <clears throat> Penseu que preguntan sobre la fotografía promocional de, la señora Fotografía promocional de la <clears throat> señora. Sí, me crida la atención. Sabes, voy que me contes una cosa de la fotografía promocional de la señora, pero me vas a contar después estamos a pegar la pulsita. Venga. Así es, hombre. Hotel Calor, muy cerca de Valencia, en Ribarroja, un lugar donde podrás relajarte y dar placer a tus sentidos en un ambiente muy selecto. Hotel Calor dispone de unas excelentes instalaciones para que conviertas tus fantasías en realidad. Siente el placer de vivir sensaciones inimaginables, un tiempo donde el protagonista serás tú. Hotel Calor, calle Mistral 10, Polígono Industrial La Reba, sector 12, Ribarroja junto a Desguace Malvarrosa. Más información hcalor.com. ¿Conoces el carburante autogás? ¿Cómo? Sí, autogás, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante. Un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, Polígono para adecuar frente a ITV, con la garantía de gasmoción. Más información en taxco.es. ¿Dolor? Si tienes molestias musculares y articulares, ya tienes en tu farmacia Luxoben Masaje Corporal. Luxoben es un crema gel formulado con una combinación de extractos vegetales que reducen las molestias ocasionadas por el ejercicio físico y el deporte. Pide Luxoben en tu farmacia. ¿Quieres un descuento de película? Ahora en Pello Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine. Ven a tu concesionario Peyote en Torrent y Silla. El triunfo definitivo para la Champions en la 97.7 radio. Diumenge, els blanquinegres busquen 3 punts per assegurar matemàticament la quarta posició de la Lliga davant un Celta que pugna per l'última plaça de l'Europa League. Des de les 6 en esta sintonia, València-Celta. El fútbol contat sense filtres y en Valencia, a Manolo Montalti, Salva Polgado. Valencia, Celta. Esports 97, el partido, El teu equip, la Radio. radio. Colaboren Productos del Arte, Luxoven, Gasolinera Taxco, Ferto, Fotopro y Toyota Valencia. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 17. Vaig a reprendre-ho on ho deixava. Zaba, vull que me coses una cosa de la fotografía promocional de la señora. No, que pensaba que anaves vez avanza altre, altre assumpte, però bueno. No, sí que es el que tengo una, una, un deute pendiente en, un deute no, una pregunta pendiente en, en Pau. ¿Qué fe jo? que, no, home, el que has publicado en el día de hoy y que aprofita que te tienes esta nit anem a, a preguntar sobre Parejo. Mm, jo però... he de Gallà, Manolo. T'has vingut a hablar de Gallà ves? <laughs> vale. Hay que disfrutar de, de, de, de... que, que que parlar de tot. De la persona perquè, que del futbolista, y imagina. Perquè hi ha que también disfrutar de les teues <laughs> informacions en el dia Levante. Eh, Folgado, ¿qué pasa en la foto promocional de la senyora? L'altre Lliga, el dissabte, abans de que el València jugui en el Bernabéu contra el Real Madrid, el València ens sorprèn perquè primer llança una imatge promocional de la, de la nova equipació i posteriorment aquesta equipació ja s'estrena en el Bernabéu. En aquesta imatge promocional llancin futbolistes, la figura central és eh, Parejo, a la dreta de Parejo està... A l'esquerra de Parejo està el Cácer i a l'esquerra del Cácer està Fuego uh mhm. -huh. i a la dreta de Parejo està Gallà i a la dreta de Gallà està André no te falta un futbolista en esa fotografía No te falten dos futbolistas en fotografía uno Un és Otamendi. y el per para mí es Negredo. y me chirría que estiga parejo cuando no está claro en cara que renove o no, o no renove, pero me sorprende fundamentalmente que no figure yo o també sí que la atención yo creo que la ausencia de Negredo porque perquè esas imágenes eh, estaven preparades per a tindre la repercussió davant del Real Madrid uh -huh. i mhm. Negredo no anava a jugar però, també, però lo també... també dir lo que... Uh ah. -huh. bueno, no és que ens sorprenga perquè, a veure, és a dir, la realitat és la que la que tots sabem, de que a final de temporada volen parlar amb el seu representant per a revisar-li el contracte perquè té ofertes sí. importants. És a dir, entonces, jo no sé si és causa-efecte, però bueno, uh mhm. -huh. és evident, si no és, i Siriau també en dia roda de premsa cada dos per tres, com ha fet la resta de la temporada. I per això probablement també en dia respost, Manolo, uh mhm. -huh. eh, posant-se En el seu perfil de Twitter, la foto que venía ya desde, pues no sé si dissabte o es la también de la señora. Mm-hmm. Curioso. Dades. Ahí no, no ni si son, son, detalles, Dades. Pero Puede ser, eh, puede ser un mensaje a la afición, ¿eh? Un mensaje de tranquilidad, mm-hmm. un mensaje de estoy comprometido, eh, se está hablando de mi futuro pero eh, yo llevo la camiseta que el sí. València va a llevar la, la pròxima temporada. Sí que és cert que, eh, pero que falta Mendy, y hi haurà que dir que eh, el València va a tener que pelear molt, que ningún sí. se... A veure, jo no assegure que Otamendi ni va a quedarse ni va a anar Ahora, Ara, que per a que, el, que, per a que Otamendi continue, el València va a tener que pelear molt, és una evidència. És es que estamos ah, hablando... a la gente no le agrada eso que estén contant? però com és el que, el que sabem i és no, el que n'hi ha... Hi ha un aspecte que, que, que crec que en l'experiència recent des de que està Amadeo Salvo com a president quan també li ha dit públicament que o paga la clàusula ah. de 50 milions o, uh -huh. o, mhm. o no canviarà d'aires i eh, jo crec que estan ahí els últims exemples de Matí i el Barça que aconseguir la quantitat que va demanar públicament soldado. en el tema de Soldado en eh, Bernat no va dir aquests diners perquè era conscient de que <laughs> necessitava liquidez eh, pues què passarà amb Botamendi? Pues no sé però eh, crec que el València va pelear perquè tots considerem que és una peça importantíssima en aquest equip uh mhm. -huh. eh... és un assumpte Manolo complicat el que ha d'afrontar eh... i el que m'agrada i, i perdona el detall però m'agrada molt de que més enllà de que el club ja sàpia que va dur ofertes en firm Y que el Valencia le comunica que vol a sentarse a intentar convencerlo Económicamente y i esportivament en Champions Es eh, el fe de que el nivell d'Otamendi és el mateix no baixa res y eso parla del futbolista. Y yo solo creo que hay que decir otra cosa. Es, eh. Pero con Pasaban Gallá, obviamente. Si, con Gallá algunas cosas no se han hecho bien desde algunos sectores, eh, esperando que dijera cosas que no tenía que decir, como hemos dicho antes, lo que hay que hacer con Otamendi es aprender y tener paciencia y dejar que el Valencia lleve su parte y que el jugador y el representante hagan su parte. Y no meterse ahí y no perjudicar. Porque al final yo creo que eh, Otamendi, el nivel que ha ofrecido este año y el compromiso que ha ofrecido este año es altísimo. Y a partir de ahora es esperar pues que el Valencia siga peleando porque el jugador se quede y ya está. Yo creo que el club eh, debe de tractar los futbolistas como lo que son que son patrimonio seu, y ayudarlos y defenderlos hasta que dicen de tindre contracten tú tú i després, si consideres que el jugador ha donat un rendiment, serà agraït amb ells, i si no, pues, optar pel silenci. I crec que això eh, ho havien d'haver fet Gallà i ho tindran que fer en notamendi en els jugadors importants. 12 i 23. Eh, un dels noms serà Ise i el de que ha apuntat Folgado és el de Dani Parejo. Avui Rufete parla de les renovacions, de les que encara queden eh, o están obertes pero al Valencia que lógicamente no están tancades eh, Hablaba de Rufete, hablaba de Piatti y hablaba de Fegulí y eso es el que ha dicho el manager general Esportivo del València al voltant d'aquestes renovacions Cada, cada negociación tiene su idiosincrasia por donde viven los agentes, por el timing, por el tiempo. Es decir, la cosa está yendo bien. Es decir, evidentemente no todos los jugadores tienen la misma situación contractual, eh, las mismas cláusulas, ni tampoco evidentemente la misma perspectiva de hacia dónde van ellos o dónde el club le da esas posibilidades. Ojalá próximamente estemos con los tres sentados, pero está yendo bien, estamos hablando con ellos y bueno, y eh, ojalá lo hagamos antes de, empezar el siguiente año, el siguiente pretemporada, evidentemente, ojalá. La pregunta es si Parejo ha cambiado de representant i on viu el representant de Parejo. No sé yo la <laughs> que preguntar-li. que vive en Madrid. Yo creo que viu en Madrid perquè... Eh... I l'altre dia en junts. I la dia en Madrid, igual que... Perquè avui publiquen... Que Negredo va estar en el seu, també. En efecte, avui publica eh, Pau Fuster, així present en el Dari Levante Mercantil Valenciano, i sa eh, visita que tingué eh, el representant, eh, o sea, Dani Parejo, amb el seu representant on imagine que tractarien coses al voltant del futur de Parejo que està per resoldre i que és, com hem sentit ara a Rufete, una de les negociacions obertes per part de València. Pau. Sí, a veure, l'equip tenia dos dies lliures i ell va optar mm. per quedar-se allí i xerrar amb, amb Gustavo Cañizares, un dels seus representants, per seguir un poc la, la fulla de ruta eh, perquè no havia hagut hasta ir ninguna novedad, ninguna conversa, ningún intercanvi de mails eh, contestant a, a la proposta que, que va fer Parejo en, mm. crec que va ser a finals de febrer sí, quan va vindre sí. així Margarita la responsable de Bahia i eh, ell considera que no ha canviat la voluntat del club per renovar-lo perquè així no li ho ha dit Rufete clarament i per això està tranquil perquè ell vol seguir eh, òbviament la, la situació ideal és resoldre-ho o almenys reprendre aquestes negociacions abans de que, de que comenci l'estiu però Abans jo crec que, que... La pròxima, crec que ha dit... Eh, sí, no, Rufet ha dit això, però la part, de, no, no recordarà bé. la part del jugador és el uh -huh. no esperar tant Ahí, que el, de contracte. El gran handicap és que es deia, eh, Pablo Pau i Salva, que hi havia una diferència notable entre el que estava demanant Dani Parejo i els seus representants i el que oferia el València Club de Futbol. També crec que aquesta diferència notable existia entre la primera proposta que li fa el Club Gallà i la, <laughs> final, I, i la definitiva. I al final és una evidència, és, és en efecte. És lo que, lo que deuen valorar, eh, com ha passat en el cas del lateral de Pedreguer, és que ens costaria fitxar un jugador com Gallà. Mm. Crec que ahir, si revises els comptes, diuen és una negligència no oferir-li el que demana. Perquè Gallà, fitxar un jugador com, com Gallà de 25 milions d'euros per, per, per damunt. mínimo, però el, la duda és yo creo que con Gallá sí que era necesario, ¿no? Era primordial mm. subirle el sueldo, incluso esa primera oferta eh, era muy baja, como comentaba esta mañana. al final, a mí, fa, a, mi fa, a mi me, me xirriava un poc tot quan, quan es comentava, no? A que ell està cobrant X i va passar a I i dius, sí... I deia que doble... ja va molta diferència, sí, clar. Però, però, diu, però, diu, però, veure, o és un xor que està jugant tots els partits, sí, el nivell no. que està donant, claro. que Del Bosque diu públicament, i, i no de cara a la galeria, de, yeah, que, que va venir de la selecció dos ratets. a dir, que damunt no s'ha pagat traspàs per ells. una cosa... I, I després veus a jugadors que sense demostrar res ja d'inici els ofereixen contractes més, més grans o més superiors econòmicament i dius... Tres vegades més. Però esto què és? No, I la clàusula que tu li vols posar conforme al, al sou que li ofereix bueno, que no eh, té res a veure, clar. Que xirriava tot, però sí, bueno, sí, sí, sí, lo important és que avui hem sí. vist a Gallà ahir, mm. eh, ja ha signat fins al 2020, y, la duda, disfrutarlo. La duda que tengo yo con Parejo es si el, el sueldo que se exige de una parte uh -huh. o no es demasiado alto o, Yo eso sí que de dinero no sé. Porque sí que con Gaya sí que era algo evidente que él eh, necesitaba un aumento sí o sí, era, era sí o sí. Con Parejo, eh, no sé si estáis la duda de si el, las exigencias por una parte son muy altas o no. Según ser Valencia, sí. Es que esa es la, imagen, que se está dando. ¿Y, por qué, el Valencia te quiere decir que sí? O sea, ¿no te que defender a Zeus? Ah, ja. Es que, Yo por eso hacía la pregunta, porque mi, esa es la imagen que se mi, está dando. A mi això que acabes de comentar me choca moltíssim quan diríem... O sigui, que és demanar molt o demanar poc? Quan eixa informació... Perquè per a mi és cobrar molt. Mm. Un jugador que, diguem, cobra 700.000 euros o 600.000 i no juga un partit. Eh. Altre que mm. fa... Que guanya Els jugadors a la fi són rentables o no rentables. Sí, però té raó el que diu Pau respecte a lo del, a lo del club. El què? Quan vàrem oferir aquesta informació, sí. en l'acte de renovació de Paco Alcácer, sí. Mm, lo que el València... No, vale, vale, que el València... jo, jo no sé, jo no sé eh, on s'ha dit ni on s'ha de dir, però me referir que el València, com has, has dit, que el València diu que demana molt, de, però vale, no sé. Sí, sí, és que el València diu que Parejo demanava, això, que, demana que, molt que, ja jo crec que s'hauria de defendre els jugadors. Després de l'acte de presentació de la renovació de, de Paco mm -hmm. Alcácer i que aquestes quantitats no anaven a arribar. A partir d'ahí... A partir d'ahí tot està igual. Però que demana parejo, tres xalets no en Miami sé. o... <laughs> I haurà que preguntar-li, si morixen preguntar-li. Al final és, és una qüestió de... A Sor Fetino i ho han parlat segur, és a dir, què volem, si és parejo l'home ideal, si no és, si el volem com un actor secundari, encara mm. que este any està sent el màxim golejador migcampista espanyol, no? és a dir, el compromiso que está demostrando, si no fuera importante, no sería titular no, y la pregunta que, que al final estem veient de que abans preferís sentar Nuno a Enzo Pérez que a hmm. Parejo o que a Javi Fuego y la pregunta que hacías eh, ¿cuánto te cuesta ahora un jugador para que sea titular en el Valencia eh, en el mercado? que igual els dueños volen pagar eso tienes pero un altre jugador consideren que Parejo sí, pero eh, es un nivel de, del Getafe. Pero yo siempre pues, digo lo mismo, primero trae a uno, primero trae a uno para luego vender. Yo siempre digo lo mismo, porque si tú te metes en tu cabeza en que eh, quieres traer a un pez gordo para sustituir a Parejo, eh, antes de maltratar al que tienes aquí, primero compra uno gordo y luego ya veremos lo que pasa con el que tienes aquí. Yo creo que Parejo debería de continuar, creo que el Valencia debería de arribar a un acord para renovarlo Sí, Parejo demana 8 milions d'euros nets, no. Però no és així, no? I al final el que parla és el rendiment. I jo crec que este any ningú pot parlar negativament del, del rendiment de Parejo. Ah, <laughs> per a mi està siguent un... Sabeu que Parejo cobra 1,5. Entre sou, que és 1,2 sí, brut, sí. més un premi que té de 225.000 euros i una i drets d'imatge drets d'imatge de 25.000 euros uh mhm. -huh. i diferents primes en funció de partits que juga jo és que, eh, està eh, jugant de guanyo vull dir que va de, de, estarà demanant més d'un quilo i mig jo és que, perquè és que, que, perquè és lo que ara la pregunta una és, de les coses ara la pregunta és clar. què costa trobar un parejón 26 clar. anys en la plenitud de la seva mm. carrera anar convèncer adaptat, i, que Parejo ja s'ha adaptat, adaptat el seu correcte, temps. pagar el traspàs per, vull dir, a la fi, per molt I que, pagar-li el salari per que, viene. que demane Parejo, com deia Pau, si no són 8 milions d'euros... No, a veure, jo no sé el que demana, eh, eh tinc constància de la informació que va donar el seu dia Salva Folgado, mm -hmm però al final ja que veuré totes les variables. Sí, sí, evidentment. Bueno, jo les volia, no sé. No, no, és això que estava dient. A la fi, què te costa trobar un parejo amb 26 tacos eh, adaptat Eh, el seu millor compro, moment... Compro, cert, compromet. Eh, cert, compromet, el, el, el millor moment de Parejo ha tardat en arribar, i tu saps que jo som molt crític en Parejo, però ha arribat. I a favor de Parejo també juga la seva edat. Té només 26, 26 tacos. tacos. I està en una posició molt delicada on en Europa, si busques, és fotut... No n'hi ha tants, clar. És fotut trobar i se perfil determinat de jugador. I jo, jo sóc molt crític en Parejo, tu saps. Mira, jo no. una de les coses que, que m'han agradat en Uno o de moment estan agradant-me molt, és precisament el, el fet de que no per, que per haver sigut un jugador el qual has invertit molt estàs en l'11 inicial I, i per exemple estem parlant de Parejo però també el seu dia va passar amb Barragán que acaba sent titular Piatti, estem s'han fitxat jugadors de banda esquerra eh, Javi Fogo, este any ha vingut dos mil centres defensius com són Felipe Augusto i Bruno Zuculini, i un mixto, y i un mixto fuego. que pot ser Enzo Pérez encara que no és la posició ideal i en la que estava jugant com, com bé coneix Pablo eh, entonces dius pues sí, mos, quan mos costa dur un altre parejo? Pues igual ve no juga, <laughs> juga el que està en casa Està clar, 12 i 32 fem una pausa per la publicitat i en tornar Llegim els vostres missatges arroba esports 97 nit. Penseu, esteu d'acord amb Gallà quan ha dit que ha sentit moltes mentides en el seu procés de renovació i continuem parlant de, de més temes. Encara tenim molt de tema i he d'explicar-te, el folgador que ha passat en el dia d'avui en Enredo. I jo te vull parlar també de Mustafi. De Mustafi? Sí. Doncs pues mira, després dels missatges <laughs> comencem a parlar de Mustafi. 12 i 33. Una pausa, ara tornem, vinga. Vinga. ¿Quieres un descuento de película? Ahora en Pello Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine. Ven a Ferto, tu concesionario Peyote en Torrent y Silla. A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Levante, el mercantil valenciano, le acerca la canción valenciana con el documental Pep Jimeno Botifarra, El Can de les Arrels. Un recorrido por la historia de este cantador en busca de la música tradicional del pueblo valenciano. Un viaje para salvar dichas canciones del olvido. El próximo domingo 17 de mayo por solo 9,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. Rita Barberá, candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Valencia. Quiero una Valencia cada día más verde y accesible. Para ello, crearemos una red de paseos verdes, 16 jardines y el Parque de Benimamet. Ampliaremos el botánico y desarrollaremos un plan especial para vivero. Además, sumaremos 10.000 metros cuadrados de zona verde a la de Albufera y 15.000 a la Marina Real. Y construiremos 100 kilómetros más de carril bici. Para todo ello, para que Valencia siga avanzando, pido tu confianza y tu voto. Rita Alcaldesa. Vota Partido Popular. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas pelarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas Belarte. Tu snack de horno. El triunfo definitivo para la Champions en la 97.7 RADIO. Diumenge, els blanquinegres busquen 3 punts per assegurar matemàticament la quarta posició de la Lliga davant un Celta que pugna per l'última plaça de l'Europa League. Des de les 6 en esta sintonia, València-Celta. El fútbol con sense filtres y en Valencia a Manolo Montalti y Salva Folgado. Valencia Celta. Esports 97, el partido El teu equip, la Radio. radio Colaboren Productos del Arte, Luxoven, Gasolinera Taxco, Ferto, Fotopro y Toyota Valencia Sports 97 nit. El teu equip, la teua radio 12 de la nit i 36 minuts a Roba Esports, 97 nit. Esteu d'acord quan se diu que... Eh, eh, quan diu Gaia que ha sentit moltes mentires en el seu procés de renovació, eh, diu Javi Valero, por supuesto, quien, quien sabe más la verdad que Gaya, quien sabe más la verdad que Gaya es la manera que tienen en Madrid de desestabilizar al Valencia. Que Gaya y Rufete. Correcte. Vicent García que parla de... Ara vos parlarem d'enredo, dels eh, comissaris que avui ha enviat eh, FIFA a la Federació Espanyola de Futbol i diu, segur que menjaran, beuran i molt bé, investigaran a fons. Quins cracs, jo de major vull treballar en la UEFA, FIFA o el COI. Jo, jo també, eh, jo també. Jo, jo també. jo crec que és un lloc que... T'has de una cosa, de patir no te mors. <laughs> Podràs morir d'altres coses, però de patir t'asseguro jo que no. Sergi Diu, típico del Madrid, estabilizar al Valencia, creo que ya completamente. Jesús Efe López dice lo importante es que ha renovado y todos contentos. ¿Qué más si se dijo esto o aquello? La negociación en antepartes. Salvador Diu Parejo dice en Valencia eh, que en Valencia Play que el domingo todos a Mestalla y luego se pone al lado de Rubiales para la huelga. ¿Cómo quedamos? Pues yo, una buena pregunta. <laughs> ¿Qué fe ¿Manema al campo o no manema al campo? De hecho, antes, eh, en la primera media hora, en la primera media hora con el corte de Gallá que sí. ponía este domingo tenemos una final tal. En eh... principi la tienen <laughs> En principi la tenen. Prevista está Ara falta que jugue. ahora para el pitjor tema. Dani Tortosa, clar que s'han dit mentides, eh, però perquè ell estava callat. Si haguera donat la cara des del primer moment, no les, no les hagueren dit. Eh, Vicente Che diu... Eh, Vicente Che diu, perdó Diu, ¿será para que secundemos nosotros la huelga en las puertas de Mestalla sin entrar? Parlando de lo de Parejo. Peña Valencianista del Facebook. Estem d'acord a enganyar, però no aclarir si les mentides són per part de la premsa o de seus representants, no oferta del Madrid. Eh... no ha dit, no ha dit que no ha hagut oferta del Madrid. Que jo haya escoltat allí. Correcte. Ell ha dit que li va dir al seu representant que no, que no valorara que no valorarà. altres ofertes. Sí. I de fer Rufete tampoc ha dit Correcte. que no n'hi havia oferta del Madrid. Dani Tortosa diu, aclarisc, els mitjans han aprofitat el silenci de Gallà per a dir tot el que han volgut i destorbar la renovació. Eh, renovació. Gallà té raó. Nandiu diu, segur que si de totes les parts, València, premsa de Madrid, eh, sí, Madrid i els agents, lo important tenim un nano compromès. Paco diu, muchísimas, y se siguen diciendo como que el Madrid no lo quería, claro, reconocer que no han podido les duele mucho. Eh, i diu, Nandiu també, escoltant a, a, a Gallà només amb 10 anys, acaba de veure al futur capità del València. Lluís diu, per així per Marbella els merengues diuen que Gallà és culer des de que a ser. Estan picats. Pues sí, estan picadíssims. Rubén Martínez <laughs> diu, entonces no lo querían, todos habéis vendido que sí. Hi havia periodistes de Madrid que el dissabte de matí estaven molt enfadats en el València per haver fet la renovació pública el dia abans d'anar al Bernabéu sembla que el València té que demanar permís a Madrid, eh, no tan sols per a que els jugadors parlen, sinó també per a eh, quan se pot o no presentar una renovació, i també deien que, bueno, que realment era que Florentino havia testat a eh, la progressió del futbolista com era, a vore si d'ací uns anys... No, però vore, és a dir, el València, encara que vaig a ser públicament, uh -huh. ha dit que el Real Madrid li va comentar, en la figura de Florentino Pérez, de que no anava a pagar la cláusula ni a negociar amb pero si Valencia. Si el jugador, pero, no estar ahí. Claro. O sea, ahí estás bien de, allí. si el jugador no va a quedarse, yo lo voy. Pero es curioso también... Me fa, me fa, me fa gracia. Y, de, y perdona que el talle, Pablo. Ahora que vi es Manolo, lo de lo de companys de Madrid, uh -huh. eh, otro día, eh, dos horas antes de comenzar el partido, a mí me insistía un, un compañero amigo de que Gaia volia anar-se'n al Real Madrid. Jo pues, <laughs> pues mira, conec a Gaia des de fa eh, 4 o 5 anys, eh, conec a, la, a la part de la seva família i pues, pues crec que no, però bueno. Tingueren que sentir... Això no vol dir que jo ara no respete a aquest company, per això no dic el nom, uh mhm. -huh. perquè molts el que fan és de tot menys respectar. Pues mira, te vaig dir una cosa. Eh, això t'honra i t'he de dir que, en efecte, eh, quan vas al Bernabéu es que sentir cosas muy curiosas. Ya no solo en el Bernabéu, Manolo, yo me, me, llama la atención que después del partido del Valencia-Madrid, poca gente del Madrid hablara del buen centro que puso Gallá al No, no, no. Pero hubo críticas, <laughs> hubo críticas a Gallar por el partido de Gallar. También te digo una cosa. <laughs> Eh, eh, a lo mejor si eh, el club cuidara más las mitjans de Valencia para contrarrestar mis escoses, no les tindría, pero como cuidan molt de Madrid, pues ha de mencharse això. Chafacharcos, diu, uno se ha quedado corto, ha sido demasiado correcto para como ciertos medios de comunicación le han tratado. Ausias Chile, diu José Gallá, parlat molt clar para ser tan jove, li ha pegat en la boca a molts periodistes. Bueno, pues les eh, disquisicions i sobretot el... I, i, i Gallà no està jugant coixo, saps? Per si algú prefereix que jugui algú coixo. No, per l'amor de Déu. Folgado, me tienes que parar de Mustafi. Pues parad de Mustafi. No, que la situació de Tamendi eh, yo creo que se va a repetir, no sé si tan de forma tan contundente, pero se va a repetir en Mustafi y me consta que el Valencia también te previst oferir un aumento de, de ficha a Mustafi porque sap, Manuel que ara cuando <laughs> acabi la temporada un dels representants que van a venir así es eh, el representante de Mustafi, que son pare, eh, porque Mustafi también té ofertes, ho va a publicar eh, Superdeporte, es cert, y Mustafi compta amb amb ofertes, va vindre amb elles el, el pare i a partir d'ahir València, eh, si vol conservar aquesta pària de centrals, que evidentment el València la vol conservar, eh, el València està obligat a fer un sobreesforç eh, econòmic també ahir i entenc que tot això sumarà de cara al fair player financier i a partir d'ahir, per això te deia jo abans Manolo que a Rufete se li acumula la feina, són moltes coses tot suma en aquest fair play financer el cost de plantilla que va, que va pujar volen firmar Otamendi, vas a pagar per Negredo, que ja veurem la fitxa de Negredo és altíssima també i... ells diuen que, que això ja està inclòs els 30 milions d'euros, però jo creia que no jo pense que però l'altre jo consulti i, i que diuen sí. això I, i respecte a lo de Mustafi però no és el mateix, perdona eh, pagar per Negredo quan acabe la temporada no, no, és a dir, el, el cost és, és és quasi 30 quilos que estan ja inclosos sí, però si l'amortització, si vull dir si te'ls estal, si te estalvies Mm. Si passa alguna cosa amb Negredo, vull dir, ja no és el mateix. Pots jugar a missos diners per incorporar altres oh, futbolistes. Clar, clar. Perquè si vols fitxar, si li puges el sou a eh, Parejo, Pager Negredo, puges el sou a Otamendi... O sigui, això diners que vas pujant mm. per a anar arribant al límit que és el tope salarial, eh. lògicament. he hecho, una cosa, Salva, Joder. Con eh. el tema de Mustafi, eh, hay varios Mustafi, equipos... es un central que no se nota tan como Tamendi. Pero, ojo, ¿eh? Pero la temporada que está realmente Yo creo que por, las características de Otamendi, eh, la agarra el carácter que imprime dentro del campo a veces tapa o empequeñece algo a Mustafi, pero creo que la temporada de Mustafi pocos la imaginaban y, no solo eso, está a un nivel muy cerca, muy cerca del de Otamendi. Es que al final... Eh, tiras la vista a los 36 partidos que llevamos de liga y errores gordos de Mustafi no encuentras ninguno. Es que no encuentras ninguno. y un central, central que no tenga errores es difícil. Y en Alemania, aprovechando lo que decía Salva, hay varios equipos que ya han llegado y han venido a Valencia para verles. Y hace dos semanas, eh, algo menos de dos semanas, salía en, en Alemania que el dueño de la Volkswagen se ha vuelto eh, loco y <laughs> quiere, invertir una millonada. Pero Juan ya había, ya, Sí, sí, ha, invertido, empezó con De Bruyne, con Shurle y, con más jugadores y quiere invertir... Dos ¿eh? Mm. Eh, pero mira, por De Bruyne incluso igual eh, terminan ganando dinero porque el City que también es un... No, pero, es que, esa inversión sí que se Sí, ¿eh? a mí De Bruyne me parece un futbolista excepcional y ahora van a por centrales porque es el problema que tienen. No tienen buenos defensores. De hecho, el invento Vieirinha en el lateral derecho es un centrocampista de toda la vida. Pero bueno, con Mustafi, ya no solo el Wolfsburgo, equipos como el Borussia Dortmund, que Hummels casi seguro se marchará del Borussia Dortmund. También, ¿no? Subotic también te Son, son, posiciones que tienen que cubrir. Mm. Y uno de los nombres que tienen no, no, de los primeros seguro, segur. Y Mustafi, Sap, ¿eh? para de Mustafi que, que no es per ningún partido gran. El dia del Camp Nou eh, va a aparecer allí amb uns amics a l'hotel i l'altre dia també en Madrid. Sí, señor I que molt chove Sí, sí, sí. El pare Mustafi, Mustafi és jove, però és que el pare és molt jove. Lògicament, <laughs> vull dir... No, però bueno, és, al, al final... Vull dir, I quan ja, i quan tenim una edat, diu, ah. que hasta el pare és jove. <laughs> No, però bueno, ja que fer els comptes i... Sí, sí, sí. Sí, sí que de 23, em sembla que són, sí. eh, posem 18, Mm, sí, sí, sí, sí, 41 sí, sí, sí, sí, per ahí, eh? Estava per ahí, sí. Ai, per ahí. Sí, sí, el, per el pare és un dels causants de la celebració de Mustafi en els gols. Lo del, lo de la, lo del águila Lo águila, en efecto, en esmans es eh, Es un país amar y demanar en eh, algún detalle capa al pobre albanés del cual pues, mm. familia. Eh, té, ell 45 en tornar de la última pausa fins a arribar a la fi Arturo, enredo, venga. ¿A cuántos grados crees que estamos? Por lo menos a 42. ¡Qué ¡Qué agustitos está, eh! Pues sí, la verdad. Este verano, el calor no irá contigo. Ven a tu servicio posventa Peugeot y te haremos una revisión del sistema de climatización gratis. Servicio posventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¿Dolor? Si tienes molestias musculares y articulares, ya tienes en tu farmacia Luxoben Masaje Corporal. Luxoben es un crema gel formulado con una combinación de extractos vegetales que reducen las molestias ocasionadas por el ejercicio físico y el deporte. Pide Luxoben en tu farmacia. Hotel Calor, muy cerca de Valencia, en Ribarroja, un lugar donde podrás relajarte y dar placer a tus sentidos en un ambiente muy selecto. Hotel Calor dispone de unas excelentes instalaciones para que conviertas tus fantasías en realidad. Siente el placer de vivir sensaciones inimaginables, un tiempo donde el protagonista serás tú. Hotel Calor, calle Mistral 10, Polígono Industrial La Reba, sector 12, Ribarroja junto a Desguace Malvarrosa. Más información hcalor.com. ¿Dudas? ¿No sabes qué coche elegir? Cómprate un Citroën en Citroën Ugartesa. Tomás Montañana 14. Citroën Ugartesa. Acertarás. El triunfo definitivo para la Champions en la SET Radio. Diumenge, els blanquinegres busquen 3 punts per assegurar matemàticament la quarta posició de la Lliga davant un Celta que pugna per l'última plaça de l'Europa League. Des de les 6 en esta sintonia, València-Celta. El fútbol con sense filtres y en Valencia, a Manolo Montalti, y Salva Folgado. Valencia, Celta. Sports 97, el partido, El teu equip, la Radio. radio. Colaboren Productos del Arte, Luxoven, Gasolinera Taxco, Ferto, Fotopro y Toyota Valencia. Si te el sport esta es la teua cita Sports Esports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. 12.48, quan sona aquesta sintonia està molt clar de què anem a parlar. Falta la veu de Tebas. Ah, falta la... Debe <laughs> ser de... Fiquel un taller de Tebas a Folgado, que si no se sent orfe. <laughs> Arturo. Anem a parlar del canyaret que li han muntat en el futbol espanyol. Eh, la meva teoria ja la coneixeu, eh? eh? Estan fent una bola de neu tan gran que quan vulguin parar-la van, afetar, van afertar. I les conseqüències van a ser molt greus. Per què dic això? Este matí com estava previst, eh, reunió, acte de conciliació, AFE, Federació Lliga... En ¿De conciliació? Qual... Sí, sí, sí. De <laughs> conciliació. Es diu aixina. Sobretot perquè ningú de l'esport volia. <laughs> Claro, es que... no se concilia res, però se diu acte de conciliació. Entre AFE, Lliga i Federació no han arribat a cap acord. És més, eh, me conten que... Qui ha pagat els cafès, Manolo? Pues yo cada una seua. Yo creo que conforme crec que la cosa de cada uno el suyo. Eh? creo que cada escuela. veure si han la factura de la pasada de la Federación. O, o a y la festa compromís. Bueno, dite eso. <laughs> dite eso. cap acord. Això de matí, paral·lelament a la celebració d'aquest acte de conciliació, han tocat a la porta... Hola, en la Federació Espanyola de Futbol. ¿Quién es? somos la FIFA y la UEFA. Com? En efecte. Si se'n recordeu, la setmana passada vos dèiem FIFA is coming. FIFA té el punt de mira a Espanya. I este matí han estat tres comissaris de la FIFA i dos de la UEFA recabant informació al voltant de tot el que està passant en el futbol espanyol. de vesprada... está algo. Sí, sembra que sí. No hace falta decir quién de, qué, directivo del fútbol español tiene mucha mano en la UEFA o en la FIFA, no hace falta decir. Eh, se debe hacer la Fútbol. Eh, pero un que la cosa no acaba ahí. Esta vesprada, misteriosamente después de la visita este matí de FIFA y de UEFA, eh, te vas a decir que estaría dispuesto a cambiarles las garantías salariales que demana AFE era el percentatge d'ingressos de la tele que vaig a un fons mutual per a que els jugadors, quan se retiren, puguen incorporar-se a l'activitat. Eh, diu també que se compromet a estudiar dedicant-li més recursos al futbol no professional, però que el que no va a fer és canviar la proporció que el 90% de la pasta vaig a primera i el 2% a segona per el 80-20, que és el que estudia o el que demana fer. De moment, ahí Tebas ja ha obert una via, diu que el decret llei no es toca, però que estan disposats a sentar-se i parlar. Per què també pot haver succe succeït això? Pues perquè el secretari general de FIFA, Jerome Balque, ha enviat una carta a Federació i a Lliga dient que estan recabant informació per lo que consideren una intromissió il·legítima del govern espanyol en, la, en el decret llei. La cosa te pinta de que va posar-se molt agra al tema vaga, que és el que la gent molts mos dia. Escolta, Parejo diu Valencia Play que anem al camp i després i gent Twitter recolzant a Rubiales. A veure, la cosa està de la següent manera. Encara que demà l'Audiència Nacional, que s'ha de eh, pronunciar de matí, diguera que la vaga de d'EAF és il·legal, és a dir, encara que demà l'Audiència Nacional Suspenga suspenguera cautelarment. cautelarment la convocatòria de vaga, mm. suspendria la d'EAF mai la de la Federació Espanyola de Futbol que a més a més el poder de la Federació Espanyola de Futbol està enviar o no àrbitres als camps és més les, algunes federacions territorials ja han fet el llistat d'arbitratges per als partits d'ascens però no han donat àrbitres per a les dues últimes jornades del campionat <laughs> ojo eh Te veig tú ahí pitat, Manolo. No, yo no tengo... ahora eh, no sé si pagaría més pitar un partido del Madrid o uno del Valencia. Uy. en el Bernabéu? O fora. M'anava a divertir igual. Pero no la cortares y quedarte ahí en 6 del, del Madrid. Eh? No, no, no. Aguanta un poquet, aguanta un poquet. Que patisquen. En efecto, que patine hasta el Yo Yo tengo que ver el momento en el que te también... Eh Villar tire de testiculina i es negue, tinc que veure'l, eh? perquè va rebre moltes pressions del govern, però tinc que veure... Pressions? Així no pressiona ningú, Salva. Però, <laughs> però tinc que veure que efectivament eh, amenace amb lo dels àrbitres i que mantinga la vaga. Però si això continua, la teoria que se maneja entre els clubs, de fet el València la maneja sí. i el, el València la sap, és que els futbolistes eh, poden plantar-se este cap de setmana però la pròxima setmana Eixiri diu, mira, mm, anem a arreglar-ho anem a competir dimecres la penúltima jornada i el cap de setmana la última jornada o sigui, jugar-se en 3 dies el descens per, la UEFA, la Champ, tot per, en per, dies per, què? Tots se'n van de vacances Meh, es que a Tots ver, tenen viatges en España en las vacaciones aquí Alguno se casa altre li comulga la xiqueta. <laughs> no, no, no, no, no, no. Tu te rius. No, no me ric, no. Però vull dir... Sí. Otro ya tiene el viaje cogido. Otro que... Sí, que claro, sí, que, eh, que... sí, que sí, que sí, que sí. I te'n vaig a dir més. Al voltant del que diu Salva n'hi ha dos teories. Lliga diu que jornada que no es dispute ja no es juga, se perd, Ah, però és que o realment, que el, eh, si es vaga... Eh, si es vaga el, el, i si Federació... Vaga, no, no tornes a fer el diari, no? I Federació diu que aquestes jornades se recuperen. federaciones de fet, en el fútbol base... se recuperen se recuperen cuando acaba la, la temporada. La jornada que se va a perder Valencia, sería parón, no van a 19 aquí de chavales. Se recupera, creo que es este cada semana. yo creo que sería parón. Ya darán paró, ya darán paró. En tercera división van a hacer paró y después recuperar. Pero la duda es, si ese partido ya no se juega, el Valencia puede certificar la Champions. si que pelear por la tercera plaza. Me va a decir una cosa. Que si, si, acaba la Lliga i no se juga una de les dos o cap de les dos jornades que resten... Jo que he fet esta vegada la quiniela me cachi <laughs> al dia següent, al dia següent, n'hi ha un fum de demandes en els subxats perquè els equips que deixen descendisquen per menys de, 5 punts, de 6 punts de diferència dirien, senyors, esta lliga està incompleta. El campió de la lliga, que seria el Barça, Madrid podria dir, senyors, esta lliga està incompleta. no? El Sevilla, amb respecte vale. al València, podria dir, ah, Però esta lliga està incompleta. vaga, no? Eh? Els futbolistes, com a qualsevol treballador, no poden fer vaga. Sí, però... però pues doncs quan però... uno fa una vaga, és a dir, no acudeix al seu lloc de treball, renuncia al sou que li correspon, però no recupera... Però els clubs, poden, els o, clubs que o... no són els futbolistes poden reclamar que la competició... És més, els, afici però... els aficionats, senyor Fuster, poden dir escolta, jo he pagat un abonament al meu equip de 10 partits, de 10 partits i m'han donat 18. I l'abonat als canals de televisió pot dir, jo he pagat un abonament de 38 jornades i m'han donat 36. No solo eso, hay gente que ha planificado su viaje para viajar, ¿no? Para viajar a ir a ver a su equipo. Almería. Mm. Y, y, y, no puede viajar no, porque es que no sabe si habrá partido. ¿Sabe la cantidad de denuncias de... que podían acumular si no es mm. competen esas dos jornadas? Mira la Copa del Rey Juvenil, por ejemplo que arranca ara. No Contra l'Espanyol. Hi haurà no sé que vengar-se de major. No sé jugar tampoc, vull dir. Perquè és un, és un desastre, eh? ara, no. Bé, aquests clubs que ara se queixen o que se queixaran, quan vagin a billar este estiu, pues que li, se, li le seguimos, le seguimos poniendo la etiqueta de la mejor liga del mundo. Que le ya, la cabotada una otra vegada, los clubs a billar. Ya está. Jo ja fa temps que ja vaig llevar. I <laughs> també te dic una cosa, el problema... Ara, ara jo també entenc que els jugadors quan consideren que legalitzar el tema de Pedro León, per exemple, mm. ens desempara totalment. I això sí, ningú hi sí, sí, dient sí. eh, de que jo tinc un contracte firmat i si per el fair play no puc escriure no te pague i tu ja te buscaràs la vida. Sí, però ahí yo, Final, ahí, yo como, creo jugadores, que mal las cosas. como jugadores, yo creo que faltó compañerismo sí, y faltó que muchos salieran sí. a defender a Pedro León, porque para ahora sí que han salido. Vale. Pero en ese momento hubo una persona que estuvo sin poder ejercer su trabajo, porque al final son futbolistas, pero nos olvidamos de que es su trabajo, y se detuvo apartado como a un perro. Y nadie salió, ningún compañero. Igual con te dic, de que yo creo que cuando es digo que los jugadores cobren X, al final cada uno cobra lo que le ofrecen. <laughs> Sí. Y también saber que, per exemple, l'altre dia o dient en el diari Levante Javi Fuego de que ell ha estat en quatre clubs hmm. que li ha pagat l'AFE. Sí, perquè ella ha anat de concursal en concursal, sí. el pobre Javi Fuego. Recreativo de Huelva, Levante, Levante Rayo. Rayo, sí. Y hmm. si hemos queda por el camí, que és el Sporting... No, el Sporting no. Ell me, la nombrarà quatre equips, no recordarà el quart. El quart jo tampoc, tampoc el recorde. Però, en efecte, això és una realitat. I tornem a... La Lliga tenia, jo crec, que haver venut de forma centralitzada els drets però sense recórrer al govern. No, no, és que la, la gran... Crec gran que el govern errada, té que solventar tres problemes la gran errada, prioritaris per, per a l'educació de la gent i, i la no ficar-se en el futbol. La gran errada és que el govern hagi pres part en això. Per què? Perquè l'article 78.1 de FIFA, que és el que vos venís contando Desde fa ya dos dichos Desde el día que el Valencia empata un en Vallecas, que van a ser los primeros que pararon de lo que se venía damunt al Fútbol Español Y me enviaré el mail para ho llisquera. <laughs> Eh, estás encargado de que todos ho sapierem. Eh, en Diu, sus miembros y las confederaciones son los propietarios primigenios de todos los derechos de competiciones y otros actos que emanan de sus respectivas jurisdicciones. Voy a decir, la FIFA sap que si la Lliga té que la Federación en España Será el primer país i començarà un efecte dominó. En canvi, ahir la Copa la federació, claro. la lliga... Eh, no, és més curiós, és, és més curiós, és més curiós Quan encara. Quan després mires el, el, la reglamentació de la FIFA i te diu, no, no, sí, la federació, perquè realment els transfers que sí, que sí, que sí. no els fa de la Lliga. És, és, no? és, de federació, és, molt més curiós. És molt, és molt més curiós, Pau, perquè la Copa, la federació, la delega tota en la Lliga a excepció de la final. eh, tu pagues per entrar a tots els partits de la, per exemple, les ràdios paguen mm. per entrar a tots els partits de, de la Copa excepto a la final, que con fa la federació la federación no cobra les radios. Es un déjalo. Señores, anem a dir ara sí. Fogado, moltes gracias. Adéu. Senyor Fuster, muchísimas gracias. Bona Pablo Oliva, gracias. Hasta otra. Després la camisa prolecha. Senyors, demà dos i... Bueno, a les 5 i mitja avui la remisión del programa, a les 2 i mitja demà en la tele y en la radio, el Supermurciélago Y a les 11 i mitja tornem des de la ràdio. Acaba Esports 97. Comença la nit. Gracias. adeu. Epidema. Programació en valencià amb el suport de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Generalitat. Y riendo como locos al instante de cualquiera que se atreva a respirar. La 97.